murajya kumva n'uvugira urunani rw'amashyirahamwe yitaho iby'uburimyi posabu Eh, naho ne avuga yuko ihangiro rya leta ry'uko umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri uheze wari wahariwe uburimyi ngo ritashitswe ko abanyagihugu bo muri komine mabaye aho turi mu ntara ya Cibitoke bidogera abasirikare baja mu bunywero bambaye umwambaro bafise n'inkoho imwe na rimwe ngo bakanabakubita muraja kumva n'ibindi murano makuru eh, turavuga n'umwimbu w'ibigori ngo ku rugero rushimishije muri komine bukemba intara ya rutana ibigori nabyo kandi ngo bikaba biza mu kibanza kigira kabiri mu bitegwa eh, barima muri iyo komine ya bukemba mu rutana mukanya nido nido ryano makuru isanganiro afatira ku biharuro by'ikigo cyahoze cyitwa isitebu aho ibiciro by'ibifungurwa byagiye ngo biduga ugereranije n'umwaka w'imbere yaho ni ukuvuga bibiri na mirongo ibiri na rimwe agahamagarira ababijejwe gufasha mu korohereza abarimyi mu bishoboka byose n'abugira igihugu ahanini kitunzwe n'icyo gisata cy'uburimyi n'ubworozi nivyo hari igice cya mbere kijanye n'ihindagurika ry'ibihe eh, cya kabiri hari ho ubukene budasanzwe mu barimye dufatiye ko umugira ngo umurimye aronke isuka honyine yari ikibazo kigoye cyane twarabivuze hari ikigwa cerekanye ko kugira ngo uronke isuka zitana mu muryango bisaba kusanga eh, umuntu arinda kugurisha nk'ibiri ijana vy'ibigori dufatiye ku cyagiciro ubushikiranganje ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bwashiraho urumva izoshikirwa itevye hanyuma leta rihimirize eh, naba bafundi b'indimo baje ku kibuga bigisha abarimyi hama mu nyuma tusaba yuko icyo kigega bita fond commencement cohaja kugira ngo isahirize abarimyi umwimbu w'ibigori ngo ntiwabonetse ku rugero rushimishije muri komine bukembe intara ya rutana abajejwe intwaro cyo kimwe na goronome wa komine basigura ko byatewe n'ihindagurika ry'ibihe musitanteri wa komine bukemba intwari ibereye yari yifashe muri uwo mwaka uheze akavuga ko intandaro y'ubwo buzima buzimbye harimo igabanuka ry'umwimbu mu gihugu ubukene bw'amafaranga n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro Faustin kumana agasaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bw'abarundi ntibutere eh, bwunyuka iyo nkuru turaja kwigaruka ko abanyagihugu bo muri komine mabayi intara ya Cibitoke baridogera abasirikare baja mu bunywero bambaye bambaye umwambaro bafise n'inkoho rimwe na rimwe bakanabakubita baranidogera ubukene bw'ibarabara bacamwo hamwe no kubura ibirato bikomeye bita amabotine bo kwambara bagemuriye abasirikare bari mu ishamba rya kibira bakaba babishikirije kuri uyu wa kabiri imbere y'umushikiranganje wo kwivuna abansi no gushigikira abahoze ku rugamba mu rugendo yari mu ngahima bayi uwo mushikiranganje yemeza ko ikibazo c'ivyo birato agiye kuciga ariko ibijyanye n'ibarabara ngo ni ikintu cyo kwitondera akanasaba ah, akanasaba izo nzego z'igihugu yuko zokora zubahiriza agateka k'abo banyagihugu alex ndayiragije ngo bagira urugendo rw'amasaha umunani binjiye ikibira kugira bashobore gushikira ahari ikirindiro cy'abasirikare ahitwa imarura mu kibira cya mabaye abo n'abanyagihugu bagemurira abasirikare bari kuri icyo kirindiro muri komine mabaye aho rero bakavuga ko baruha cyane ibyo babishikirije kuri uyu wa kabiri umushyikiranganji ajejwe kwivuna abansi no gushyigikira abahoze ku rugamba mu gihe ariko arabona n'abanyagihugu muri komine mabaye abanyagihugu rero basaba ko hakorwa ibarabara rishika kuri icyo kirindiro eka ngo baronswe n'ibirato bimwe bita botine nk'umushikiranganji mutabazi Alain Tribert yamenyesheje ko gukora ibarabara bitwara uburyo bwinshi ko muri iki gihe budashobora kuboneka ngo babarafasha uko bahora babigenza ku bijyanye n'ibirato bita botine yarabaremesheje ko ibyo birato bishobora kuboneka ngo botenyenya gatoyi ku bindi bibazo abanyagihugu bagiye barashikiriza nk'abasirikare baje mu bunywero bambaye umwambaro w'igisirikare batwaye n'inkoho bigashika bagakubita n'abanyagihugu gihugu umushikiranganji yahanuye abasirikare ko bategerezwa kuba hagati na muntu ku bijanye ngo n'abashashuza abigeme n'abakenyezi iyo bari ku birindiro yasabye abanyagihugu kubashengeza hanyuma ngo bahanwe mugabo yaranakebuye ababyeyi kurera neza abana indero ndundi abana bareke guta indero mu cibitoke alexi ndayiragije hadiyo isanganiro isa inama isumba ingimba mu makuru n'indero abigisha bo mu ya kirundo baridogera amasendika mwamwe ko abiba amafaranga ku mishahara yabo aho usanga umuntu akatwa ku masendika ashika atatu kandi yiyandikishije muri imwe itarenga basaba rero gusubizwa utwabo ndetse bagasaba n'inyungu babishikirije kuri wa kabiri imbere y'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi uwo nawe akaba yaremeye ko agiye kubivugana na mugenzi we ajejwe abakozi ba leta n'akazi kumwe n'abaserukira mu masendika avugwa kugira hafatwe ingingo zibereye ni nkuru tubaza Abraham Safari Bimwe mu bibazo byashyikirijwe n'abigisha bo mu ntara ya Kirundo hari ikijanye n'abigisha basanga barakaswe amafaranga ku mishahara yabo akaja kuri konte z'amasendika batigeze bayiyandikishamo ibyo bakayibona nk'ubusuma jewe ndi umunyonzi wa sendika iyahe kona pesi ubu ntukiriyo ubu nasanze ndi muri sitati oya wewe iyo wagiyemwo nyene bivuye ku mutima wawe wagiye muri sendika iyahe yari sendika kona pesi amareyabo bakamasendika bariba amatikirire z'abakozi bagaca babashyira mu masendika batabanje kuvugana batanabazi rero sirebe sitebe iki kibazo cyarashyitse n'umukuru w'igihugu none wewe niho natangura gutera induru ndatombora abakuru b'amasendika rwo ku gihugu babaye ngaha. Mashandari na atwara atwara urunani rw'amasendika. Eh, Victor Ndabanyi arumva yuko bandengamije muganda mubwiranye abo bantu bandengamije tuzogukura ati ntiwandike mugabo amahera bagutwaye ayo ntubite ni jewe mutehampaye mwatwaye ntizobitwaye ati uragenda witware inzokugushaka hose ku bw'ibyo umushikiranganji w'indero ubuhinga n'ubushakashatsi francois habyarimana yabemereye ko icyo kibazo agiye kugishikiriza mugenzi we ajejwe abakozi ba leta n'akazi ikibazo cy'amasezerano guhumeka abatwara amahera nari niteze yuko bamwe bafata ijambo baseruka amasenga baza ngo hava bagira icyo bakivuga ko ubwabo marerezuma havugiwemwo byinshi nk'ibibazo by'abigisha bakurwa mu kazi bavuga ko barenganijwe n'abayobozi babo n'ibibazo by'abigisha bajanywe kwigisha kure y'imiryango yabo n'ibindi mu kirundo Abraham Safari ku radio isanganiro vuga undemeshe abashikiriza imvugo zo gusuzugura abandi ngo babashaka kwitandukanya nabo mu kwerekana ko bobo hari zo bashoboye abo bandi badashoboye silver Silvere Ntakarutimana umushikiranganje umushakashatsi murantunga mu bijanye n'amahoro asigura ko abo bashikiriza izo mvugo mu gushaka gukingira inyungu zabo muri ico gihe ariko haraduka icuka kibi hagati y'iyo migwi arico gituma haba haba hakwiye abashinga ntahe bahuza bakumvikanisha abo bafitaniye amatati kugira barinde ko byo hava bisubiza igihugu mu ntamba y'intambara ido n'ido ni muri inkuru ya bucana yandi dushikirizwa na Ornella Muco imvugo dusuzugura abandi ni imvugo usanga amajambo arimo ari ayo gucinyiza abo mu wundi mugwi Silver na Karutimana umushakashatsi mu bijanye n'amahoro asigura ko abakoresha izo mvugo baba bagomba kwerekana ko hari ibyo bashoboye abo bandi badashoboye ibyo byose ngo akaba ari mu ntumbero yo gushaka gukingira inyungu zabo ziba kubera ko abantu bagomba yerekana ko batandukanye n'abandi hanyuma muri uko gutandukana kw'abandi bagomba kwerekana no kubera haba hari ikintu bazi cy'inyungu cyihetse inyuma ko bavuga bati urya wundi nawe akanyegera izo haba bigora yuko izi nyungu ndazironka zose ugaca usanga rero arondera kumuvuga nabi kuvuga uwo mugwi nabi kugira ngo nawe yumve ko asanzwe ari muri urya mugwi yuko atakibanza afise aho abandi begera ni ukuvuga yuko bavuga ati kuri za nyungu zanje ntiwegere akabimubwira ari nk'uko atari karamutunga urutoke mugabo agashaka no kubibwira n'abo bari kumwe kugira ngo bumve yuko izo nyungu bo basangiye bateza kuzikingira kugira ngo ntihagire abandi bazinjiramo ingaruka ngo ni uko ibyo bituma amacakubiri ashinga imizi mu bihugu rero byibonekejemo intambara muri kahise ngo akantu gato ngo karashobora gutuma igihugu gisubira mu njyane zituma amacakubiri ashinga imizi bituma abantu bumva ko baguma batandukanye hanyuma haguma utandukanye nako nubundi ni ukuvuga yuko haguma ikintu kimeze nk'icyuka hagati y'imigwi igize abantu iyo hagize n'akantu na gatoyi kaba naho imbeba yoba iciye ku isafuriya ingwani ibitanguye mvuze imbeba kugira ngo mwumve mu mvugo ibishushanyo y'uko akantu gatoyi gusa kaba gakwiye kugira ngo ingwani isubire gusutama kwama wiyumvira yuko uzogira amahoro naka nawe wundi mudasangiye umugwi atayafise no kwihenda cyane eh, kuko uno munsi ubura ashobora kuyafise kubera ko ufise inguvu ejo nawe ntuzi ukuntu azoba yifashe abashinga ntahe yaba bava muri iyo migwi canke hanze y'iyo migwi ngo nibo bakwiye gufata iya mbere mu kubasubiza hamwe iyo eh, imigwi imaze kuba itandukanye eh, cyane hanyuma buke buke buke buke bakerekana yuko iyo amajambo abibugwanko za mvugo zisubuza abandi ko atacyo zimaze muga si ibintu bica biherwa nyine biratangura eh, buke buke binagoye abasanzwe bafise ingoga zo kubandanya barondera ingene bahuza abantu bakabibandanya eh, ni nko ngaho mu Burundi wacu nk'abashinga ntahe barigumye ko bakagumana eh, akaranga k'abashinga ntahe kenshi na kenshi aho hantu ntabara byaguye hagati y'imigwi Sylvain Nakarutimana, umushakashatsi mu bijanye n'amahoro ahanura abashikiriza amajambo nk'ayo abibugwanko kugira bacanishemwo imigwi kubihagarika ngo kuko ataco bimaze ahubwo ngo bishobora no kubasubirako ko kindi gihe batagifise inguvu bafise muri uwo mwanya arakoze honorera muco twongere dukubitire gatoya mu kirundo mu bijanye n'indero aho umushikiranganje w'indero asaba abayobozi b’amashuri kutavanga amatati bafitaniye n'umwigisha n'akazi kuko bashobora kuzova muri ayo mabanga bagat batwagwa n'uwo bahoze batwara akabahamagarira nyabuna gukora neza ni mu gihe byibonekeje yuko byinshi mu bibazo yakiriye by'abigisha bakuwe mu kazi ka leta bari bafitaniye amatati n'abayobozi babatwara ku buryo bakorerwa amadosiye yo gukugwa burundu mu kazi ka leta ibyo byavugiwe kuri uyu wa kabiri mu nama umushikiranganji w'indoro yagiranye n'abayobozi bari bari kumwe n'abaserukira amashirahamwe asanzwe afasha mu gisata c'indero ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo aho mu kirundo nyene ubukene bw'amashuri y'imyuga n'ibikoresho nyigisho mu mashuri y'ubuhinga ni bimwe mu bibazo bihanze igisata c'indero muri iyo ntara bikavugwa na buramatari wa Kirundo Albert Hatungimana aho asaba ko hogwizwa amashuri y'imyuga kuko afasha urwaruka kwitunganiriza imigambi y'iterambere no kugwanya ubushomeri naho nyene hari muri ico kiganiro ku munsi ejo ku munsi wa kabiri nari nabibabwiye ubuzima bwarazimze mu mwaka uheze wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri gushyika ku rugero rw'ibice mirongo ibiri na bitandatu ku ijana ibyo n'ibishikirizwa na faustin ndikumana arongo ishyirahamwe Parseme kuri uyu wa gatatu mu kiganiro kubamenyesha bamenyesha amakuru ariko ashikiriza icegeranyo kukuni intwari ibereye yari yifashe mu mwaka uheze urumva ibyo bintu ni ibintu bine tunaretse n'ibi byakora ibisyo rero bituma eh, bituma abantu bagana barariha ibintu bitandukanye reka naho umuntu yumva ingozi abapolisi bagana baramwaka amahera mwaka amahera erega arayaharura ntabyo mwari muzi arayaharura urumva uzora umudandazi urutandaza itomati banza uhereze shefu do karite shereza shefu de zone heza shefu do posite subira giriki caha zuguru zuguru mabarabara iki bitoro uza kudandaza ibintu gute nibyo rero ibyo izo ngingo zine izo mpande zine nizo zakorewe kugira ibyo iby'ibiciro bishobora gufata intumbero nuko rero ku zitandatu zirenga ku minota mirongo ine n'indwi ni ngaha hano makuru mu kirundi twari ko turabashikiriza aciye agarukira reka nabakengurukire mwebwe mwese mwayakurikiye nshimire na Alphonse kubw'Imana mu buhinga bw'ivyuma kuri mikoro mwari kumwe na Leonce bitariho